fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no... Cai rabetão, tão, rabetão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão rabetão, tal, tal, tal, tal no chão, cai rabetão, tal, tal. Ai, o beat no beat, cai rabetão, tal, tal, tal, tal no chão, cai rabetão, tal, tal. MC Lé novamente. Ai, o beat, dessa vez apaixonado. Eu não vivo de fama. Minha única fama é ser monstro na cama. Ah, ah, ah. Eu vivo de fama. Minha única fama é ser monstro na cama. Ah, tipo fazer MC Leo e Gabriel Medeiros estão presentes. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Senta na vara, que caravá. Oi, vara, senta na vara, que caravá. Oi, vara, senta na vara, que caravá. Oi, vara, senta na vara, que caravá. Oi, vara vai, mão no joelho, para. Sente se manos quebrada, vai, mão no joelho, para. Sente se manos quebrada e vai de bom pousada e vem de bom pousada e vai de bom pousada e vem de bom pousada e vai de, vai de, vai de, vai de. Quer me tirar porque eu ando de ciclone, né? Mano, depois de gozar todo mundo é igual. É, é, é, ciclonado, meia na canela, eu passo o saco nela, passo o saco nela, eu tô ciclonado, meia na canela, passo o saco nela, passo o saco nela. Ela é Patrícia, eu sou favela e mesmo assim eu como ela. Passo o saco nela, passo o saco nela. Ei, vagabundo! Ha, Ah, oh, não é a famosinha do Instagram que tá vindo ali? Ai, o Beat no beat. sei que essas curtidas quer se achar perto de mim, né? E aí, Lil Beat? É? Mais uma do Lil Beat, mais uma detona, como sempre, de costume. Nada muda, não tem jeito, dá não. Lil Beat de novo, tá ligado? Tipo, tá ligado, parça.